ขอกราบครวะหลวงพ่อและพระภิกษุสงฆ์ทุกท่านสวัสดีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะก็การปฏิบัตินะก็มัน แรก ๆ มันก็คงคิดว่าก็คงเป็นสิ่งที่หนักใจ เพราะยังคิดไม่ถึงนะว่า เอ๊ะมันจะทำได้ไหมความกังวลใจอะไร มันก็อยู่ในใจของเรานะ่ะ ใหม่ๆ ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้ แต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะเราทำความเข้าใจ เข้ารีทรีตบ่อยๆเรียนเรียนรู้จากเพื่อนที่มีประสบะการณ์มาก่อน แล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบะการณ์ แล้วอย่าทิ้ง นี่ข้อสำคัญที่สุดพอกลับไปบ้านแล้วเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในชีวิตเดิม ๆ ประจำวัน แล้วเราทำแบบว่า24 ชั่วโมง เราให้โอกาสแก่การที่มาอยู่กับตัวเอง เนี่ย นานสักเท่าไหร่ถามตัวเองดูนะ จนชนิดว่าที่เราทำจนเกิดความชำนาญเป็นวสีแล้ว ถึงขนาดนั้นแล้วเราไม่ต้องแบบว่า ถึงจะทำไม่ทำก็เหมือนไม่จะทำก็เหมือนไม่ทำไม่ทำก็เหมือนทำนั่นแหละเราช่วยตัวเองได้แล้ว ในระยะใหม่ ๆ ในเมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้ อารมณ์ทุกๆสิ่งที่มันมาลำมา รบกวนจิตใจเราความอึดอัดลังเลสงสัย ความกังวลง่วงเหงาหานอน อันนี้เป็นธรรมดา เพราะเราจะอยู่กับเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตของเรา อารมณ์พอใจไม่พอใจ อึดอัดขาดเครื่อง โลภโกรธหลง มันมีตลอดเวลาเลย เนี่ยถ้าเราไม่มาศึกษาวิปัสสนานะ เราจะแบกทุกจะแบกขันห้าตัวเนี้ยมันจะหมุนเป็น วงจักตลอดเลยทุกวินาทีเลย คุณคิดดูสิ แล้วร่างกายชีวิตจิตใจของเราเนี่ย จะแบกรับไหวไหม เราอายุเนี่ยสี่สิบห้าสิบหกสิบมากันเนี่ยเราแบกมาตลอดเลย แล้วเราเราไม่คิดเราไม่มีหนทางอื่นเลยนะที่เราจะได้ปลดปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้ได้ นอกจากที่เราจะมาเจริญสติ ตอนนี้พวกท่านนะ่ะกำลังฝึกสติ ฝึกให้เกิดมีสติ เรากำลังเริ่มฝึก ฝึกจนว่าเรามีสติของเราแล้ว สติตัวนี้ แหละ ที่มันจะช่วยให้เกิดจนสติ complete แล้วจนเป็นสัมมาสตินะสัมมาสติตัวนี้ แหละ มันจะเกิดสมาธิขึ้น หลังจากที่สัมมาสตินี้เต็มเปี่ยมแล้ว สติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของมันเองเลย โดยองค์ธรรมของมันเองเลยนะแล้วสมาธินี้ไม่ใช่สมาธิที่พวกท่าน เคยทำมาหรือว่า เนี่ยที่ดิฉันดูเนี่ย แต่ละท่านเนี่ยต้องผ่านวิธีการมาหลายครูบาอาจารย์ แล้วทดสอบมาทุกอย่างแล้ว แล้วก็แบบบางครั้งทดสอบมา ยังไม่ถึงจุดเต็มที่ ไม่ใช่วิธีนี้ วิธีอื่นจะไม่ดีหรือว่าวิธีนี้จะดีกว่า ไม่ใช่นะ คือถามตัวเองว่าท่านไปที่ปฏิบัติที่แล้วแล้วมาเนี่ย ท่านทำจริงหรือเปล่า หรือว่าไปฟังธรรม หรือว่าไปทำบุญทำทาน หรือไปอ้อนวอนขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้ได้อย่างที่ใจเราต้องการ ถามตัวเองดู แล้วพอไม่ได้อย่างใจเราก็เลิกวิธีนั้น แล้วเราก็ค้นขวายหาวิธีใหม่อีกขึ้นมาอีก เนี่ยมันจะเป็นวงจักรอย่างนี้ตลอดเลย นี่ไม่ใช่ว่าพวกท่านนะ ตัวข้าพเจ้าเองเองเนี่ยยี่สิบกว่าปีมาเสาะแสวงหาธรรมะทำทุกสิ่งทุกอย่างทำบุญทำทาน โอ้เป็นหลายหลายล้านแล้ว ฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ทุกๆทท่านที่มานะท่านเทศดีสอนดี ธรรมะท่าน เป็นสิ่งที่ดี ฟังแล้วเนี่ยอย่างไปฟังเทศฟังธรรม ไปฟังธรรมะท่านเนี่ยคนมาเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยเราฟังนี่จิตใจสบาย แต่สังเกตดูไหมเวลากลับบ้านแล้วอะธรรมะที่เราฟังมาเนี่ย มันช่วยเราได้ไหม เวลาเรามีปัญหาขึ้นมา แก้ปัญหาไม่ตก โอ้โหบางทียิ่งโกรธมากกว่าเก่าอีก ไปทำสมาธิมาเนี่ยโห ยิ่งโกรธมากกว่าเก่าอีก เพราะฉะนั้นไม่มีหนทางแล้วดิฉันนี่ไม่มีหนทางจริง ๆ เลย เนี่ย จะต้องเนี่ย มาครั้งสุดท้ายเนี่ย มาเจอท่านหลวงพ่อดิเลก เนี่ย ยังคิดว่าการปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนนี่จะจะจะเป็นครั้งสุดท้ายของดิฉันที่ที่จะทำ เพราะว่าผ่านมาแล้วแล้วก็มันท้อมันไม่มีความหวังเลย มันไม่มีที่มาที่ไป มันเหมือนวนเวียนอยู่ในนั้นน่ะพอท่านมานี่เราก็ไม่คิดนะว่าท่านจะพาทำปฏิบัติในการสร้างจังหวะเคลื่อนไหวอย่างนี้ แต่ก็ต้องทนทำความสงสัยมีแต่ไม่ถามคิดว่าท่านอ่าเป็นผู้รู้มา ถ้ามันไม่ดีเราก็เลิกเพราะสิ่งที่เราผ่านมา เราลงทุนมากกว่านั้นอีก ทั้งเงินทองเข้าของเวลาเรายังทุ่มเทได้ และอันนี้เนี่ยเพื่อครั้งเดียวพิสูจน์อีกครั้งมันจะเสียหายอะไร ดิฉันก็ทำมาตลอดเลย แล้วก็คิดว่าหนทางเส้นนี้ ดิฉันไม่สงสัยแล้ว แล้วก็จะยึดเป็นที่พึ่ง มี salvation ในใจแล้วเป็นบ้าน มีบ้านที่อยู่นะคะแล้วคิดว่าตั้งแต่มาปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐานสี่ในสายหลวงพ่อเทียน movement meditation นี่ค่ะมันชัดเจน มันจะว่า สิ่งที่ดิฉันทำมาแต่ก่อนนี่นะจะว่าไม่มีผล มันก็มีส่วนช่วยให้มาปฏิบัติครั้งก่อน แล้วพอเรามาปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะช่วยได้มากเลยเพราะว่าเรามีพื้นฐานมาก่อน อย่างพวกท่านเนี่ยที่ปฏิบัติสมถะสมาธิมาก่อนนี่นะถ้าตั้งใจจริงๆนะคะไม่นานหรอกนะเจ็ดวันเนี่ยต้องต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างล่ะ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เอา ต่อข้อต่อไป อย่าท้อนะสติปัฏฐานสี่นี่นะดิฉันไม่สงสัยเลยนะคะการเจริญวิปัสสนาไม่มีไม่มีสิ่งไหนที่จะดับทุกข์ได้ เวลาเรามีความทุกข์ใจเงี้ยใครก็แก้ปัญหาให้เราไม่ได้พ่อแม่ พี่น้อง ถึงครูบาอาจารย์ ท่านจะอบรมสั่งสอนเรายังไงยังไง ท่านก็ช่วยเราได้แค่ไม่ถึงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นนอกนั้นเราต้องทำของเราเองนะทำ แล้วบอกว่าถ้าทำแล้วนะแบบว่าทำไมไม่เห็นผลอย่างครูบาอาจารย์นั่นนะ่ะอย่าพึ่งไป คิดล่วงหน้า อยู่กับปัจจุบันครูบาอาจารย์ท่านพาทำอะไรทำเถอะถึงเราจะอยู่ในใจท่านรู้ท่านผ่านมาก่อน ท่านก็เหมือนพวกเราเราเนี่ยนะท่านก็ต้องผ่านทุกผ่านความลำบากยากแค้นมาก่อน พอท่านมาพบธรรมท่านก็เอาสิ่งเหล่านี้มาสอนพวกเรา ทุกวันนี้ดิฉันมีมีนะคะทุกไม่ใช่ยังไม่มีไม่ไม่มี แต่แก้ได้ ทุกก็ไม่นานนะแล้วแบบว่าความเมื่อก่อนนี้เคย จิตใจนี่มันจะส่งออกข้างนอกตลอดเวลา วันหนึ่งไม่มีอะไรมีแต่ความอยาก อยากจะทำนู่น อยากจะทำนี่อยากได้เงินอยากจะอู้ม่นมีแต่ความอยากทั้งนั้นเลย พอมาปฏิบัติธรรม มาเห็นธรรม เห็นธรรมนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะเห็นธรรมคือเห็นตัวเราเอง เห็นตัวเราเองยืนเดินนั่งนอนเห็นตัวเราเองมันอยากพูด เห็นตัวเราเองมันโกรธ เห็นตัวเองไม่พอใจ เห็นไปชอบคนนั้นไปชอบคนนี้ มันอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาเลย เนี่ย ในองค์อริยสัจสี่เนี่ยสมุทัยเนี่ยตัวนี้ดิฉันไม่รู้เลยนะคะภาษาบาลีภาษาปริยัติไม่เคยเรียน แต่ในหนังสือธรรมะที่เราสวดมนต์กันนี่นะ ถ้าเราถึงสภาวะธรรมแล้วนะคะ มันจะไปตรงเลย แล้วเราก็จะไม่สงสัยเลย อย่างท่านเจริญสมาธิ เจริญสติตอนนี้เจริญฝึกอยู่ จนเป็นสัมมาสติ แล้วเกิดสัมมาสมาธิ สมาธิในพุทธนี่นะ สมาธิที่ดิฉันเคยฝึกมาเนี่ย คือต้องนั่งขาขวานั่งทับซ้ายนั่งตัวตรง ไม่ให้กระดุกกระดิก ใครนั่งนานได้ยิ่งเก่ง โอ้โหเผลอๆจะเป็นอมาพึกอมาพาดเข้า เนี่ยเพราะความเรารู้เท่าไม่ถึงการ เด็กๆ เนี่ยดิฉันไปถามนะที่เมืองไทย อ้าวหนูป่ะป้าจะหาดั่งสมาธิ เด็กอนุบาลนะไม่ต้องไปบอกมันหรอกมันนั่งขัดตมาดมันรู้เลย เนี่ยมันเป็นธรรมเนียม เนี่ยเราติดกับธรรมเนียมประเพณีมานาน เราแยกไม่ออก แล้วเราไม่มีผู้รู้มาสอนเรา เราก็ต้องลอยตามเลยพอถึงขั้นตอนที่สมาธิ ในการปฏิบัติ มันจะลงไปในองค์มรรคเลยนะคะเนี่ยเราเราทำของจริงเลยมรรคองแปดเนี่ย ประตูแห่งพระนิพพานเนี่ยเราไม่ใช่ว่าไปอ่านหนังสือไปอ่านตำราอะไรเลยนะ มันเป็นขั้นตอนของมันเลยสัมมาสมาธิเกิดสัมมาสมาติสัมมาสัมมาสติ เกิดสัมมาสมาธิ พอสัมมาสมาธิครบแล้วนะแล้วแต่ว่าระดับปัญญาสติปัญญา บุญวาสนาบารรมีของใคร บางคนพอเข้าถึงสัมมาสมาธินะจะเลยไปถึงฌานสี่พวดเดียวเลย แล้วแต่บางคนนะคะเนี่ยพอเกิดถึงฌานสี่ด้วยความชำนาญ ตอนนี้นะนะถ้าไม่ต้องพูดถึงแล้วสมาธิตัวนี้นะมันมันต่างจากสมาธิที่พวกคุณคิดเอาไว้ที่คุณทำเคยไว้ นั่งตัว โยกตัวคอนตัวแข็งมันไม่ใช่เลย สมาธิตัวนี้เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นในจิตในใจการทำงานคล่องแคล่วต่อการทำงาน จิตใจจะผ่องใสเบิกบาน แล้วจะเป็นอยู่อย่างนั้นไม่หายไปไหน จะเป็นอยู่ตลอดเวลาเลย ได้แล้วได้เลยนะะจนสัมมาสมาธิตัวนี้นะเกิดเป็นสัมมาปัญญาปัญญาตัวนี้ละจะไปดับทุกข์ของท่าน เนี่ยทุกครั้งที่มีการกระทบวันไหวปัญญาตัวนี้มันจะไม่อยู่เฉยแล้ว เพราะว่ามันเป็นภาระมันเป็นขันห้ามันหนัก พอมีปัญหาทีไรมีทุกทีไรมีความคิดเกิดขึ้นในใจทีไรขันห้าหมุนติ้วท่านท่านสังเกตดูสิ เวลาท่านทำงานน่ะ เวลาท่านมีอารมณ์สบาย สบายไม่มีอะไรมารบกวนนี่นะท่านทำงานได้สบายมากเลย ไม่เครียดไม่ผ่อนคลาย แต่เวลาความคิดมาความทุกข์มา ท่านแก้ไม่ได้ โอ้โห หนักใจมาก เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าช่วยได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นนักบวชไปบวชทีบวชพระบวชอะไรทั้งนั้น เป็นพระเป็นเนนเป็นญาติเป็นโยมเนี่ยขอให้ทำจริง ๆทำได้ แล้วตัวปัญญาตัวนี้นะคะมันจะขึ้นอยู่กับความเพียรของเรา ถ้าเราไม่ทิ้งความเพียร ระดับปัญญาของเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก เป็นปัญญามหาสติมหาปัญญาเข้าไปอีก นะแล้วปัญญาตัวนี้ล่ะจะทำให้ท่านพ้นจากความทุกข์ความเข้าโศกเสียใจลำไรพิไรลำพันทุกสิ่งทุกอย่าง พ้นกาดการเกิดแก่เจ็บตาย เกิดในที่นี้เกิดในสังขารนี่มันธรรมดา แต่เกิดในจิตในใจทุกวันน่ะเราตกนรกกี่ครั้งวันหนึ่งเคยถามตัวเองไหมเราไม่พอใจกี่ครั้ง เราเสียใจกี่ครั้งเราดีใจกี่ครั้ง มันเป็นอารมณ์ทั้งนั้นเลยแล้วมันเที่ยงไหม เห็นไหมเวลาเราโกรธคนนี้ไม่พอใจคนนี้ไม่ถึงห้านาที บางทีไม่ถึงนาทีมันดับ แต่ว่าสติปัญญาเราไม่มีที่จะไปเห็นการเกิดการดับตรงนั้น เนี่ยทำให้เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ย ไม่ไปไหนช่วยไม่ได้ ต้องทำมันทำได้ และดิฉันกล้ารับรองเลยว่า ถ้าท่านทำถึงจุดนี้แล้วนะดิฉันความทุกข์ที่เคยมีร้อยเปอร์เซ็นแบกไว้บนบ่านี่นะเดี๋ยวนี้นะบอกว่า มันเบาเบากายเบาใจ เหมือนทุกวันนี้นะอยู่ไปก็เหมือนว่ามันห่างไกลจากอสรพิทางไกลจากไฟ เราเดินออกมาจากมัน สิ่งไหนที่จะเป็นโทษนี่ปัญญาตัวนี้มันมันรู้มันไม่รับละมันไม่เอาละแต่ตรงกันข้ามถ้าเราไม่ปฏิบัตินะเราจะเดินเข้าหาไฟ เราจะเดินเข้าหาปัญหา เราจะเดินเข้าหา สิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจเราให้หลงไปกับทางโลกทางกิเลส ไม่มีสิ้นสุด เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็จะกลับแล้วนะคะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายเดี๋ยว คุณรูดี้จะไปส่งสนามบิน ก็เลยจะขอโอกาสพูดสั้น ๆ นะคะให้กำลังใจทุกท่านถ้ามีปัญหาอะไร เพื่อนนักปฏิบัติ เราคุยเรื่องโลกมาเยอะแล้ว เวลามีปัญหาอะไรนะเนี่ยนักปฏิบัติทุกคน ทอไปอย่าเก็บไว้อารมณ์เนี่ยอารมณ์นี่นะ ถ้าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยนะ เคยได้ยินใช่ไหมเขาบอกอารมณ์มะเร็ง มะเร็งอารมณ์เนี่ยอะไรนิดๆหน่อย ๆ ทั้งโลกคิดว่าอุ้ยธรรมดาไม่เป็นไรเก็บไว้เก็บไว้ แต่เรามาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติวิปัสสนานี่เราต้องเอาออกนะมีอะไรต้องเอาออกให้หมด ถ้าเราไม่เอาของเก่า สิ่งเก่าๆออกนะ เราจะเอาของใหม่เข้าไม่ได้เนี่ยแบบแก้วน้ำนะสกปรกอย่างเงี้ยเราจะไป เดี๋ยวจะไปตักน้ำดื่ม ถ้าเราไม่ล้างแก้วก่อน แล้วเราจะไปตักน้ำดื่มได้ไหม ไม่ได้ จิตใจของเราก็เหมือนกัน เราต้องชำระชำระบ่อย ๆ เนี่ย ในหัวใจพระพุทธศาสนาท่านก็สอนใช่ไหม การชำระจิต เนี่ย เนี่ยแต่เราไม่เข้าใจ เนี่ย การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การชำระจิตให้ขาวรอบ เนี่ยคือหัวใจพระพุทธศาสนา แล้วเราทำได้หรือยัง เราเป็นชาวพุทธนะ ถ้าเรายังแก้ทุกข์ให้ตัวเองไม่ได้นะ เราก็ไม่ประเสริฐกับไม่ประเสริฐกว่าสิ่งอื่นๆเลย แม้แต่หมูหมากาไก่นะเขายังแก้ทุกข์ของเขาได้ แต่เรานี่เป็นสัตว์ประเสริฐ เราต้องแก้ทุกข์ให้ได้ยิ่งกว่าเขาอีก นะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าอ๋อโอ้ภาษาอังกฤษต้องให้คุณติ๊กแปลมั้งไม่จำนานเลย uh, Mr. Rudy and Mr. Jim I very honored to be here to be with you in this retreat for everyone in I don't know what town is it, Vancouver. I land in Vancouver. <laughs> so anyway, I just want to come here and begging you, encourage you to con- continue on, to keep this movement uh, practice, because this is all is the only way, the last way. I have tried for 20 years, so many p- procedure and never, haven't succeeded. You know, I gave up about five, six years ago until I met my teacher, Luang Po. I say, well, if I try just one more time, I'm not going to hurt anything. So I did. From then, this is my fifth year. Uh, and I think I know what caused suffering and I know how to deal with it and uh, like a simply uh, I not be able to you know come here to do all the work here if not because I practice vipassana this uh, movement meditating because you know I used to be very angry person. I do everything is so fast. No mindfulness, just do instinct, you know, just whatever the habit make me do it, you know, and make a lot of mistake in my life. But now when I practice this, you know, and I can do anything. It's no rushing, okay, because it's no time. You know, you have done my English, I have to admit my English very poor. Uh-huh. <laughs> and uh, I hope you, you know, forgive me. And uh, so now, you know, since I become, you know, practicing this, you know, a lot better, you know, at home, my husband, you know, used to afraid for me <laughs> to, to come to the retreat. He think I'm going to become a nun and never see me again, you know. <laughs> And and then, you know, so I went, when I first met Luang Pa uh, in 1907, almost the end of 1907, until now, I haven't stopped yet. Every month, I go for 10 days. Every month, every, except when I'm sick or I have something out, I can't do it, you know. I, fo- I, I don't want to. You know what? Because the voice, the monster inside of me say, don't go. Oh, you have something to do. You still too young. Oh, your husband gonna get mad at you. Oh, you have a dog. Every excuse. But I say, so what? I just left. I just walked. Until now, you know, I say, oh, the thought really stopped me. Really, nothing stopped you but yourself, you know. Because when now I don't have to go as retreats uh, as much as I used to, but I come here every time I have retreat. I want to help my Luang Po because he gave me a new life. You know, the the, the old ones I don't want anymore. I want this is the life I want. So I respect, I pay respect to him. So what he have done for me, he not, never asked me, but I want to do it. I want to do, I want to pay respect to my Buddha Lord and pay respect to my teacher and pay respect to the world to give me a good life and let me see the light of my life and that I really, you know, be proud of it. Okay, so I hope to see you again sometime if we can. And Kuntik, Kuntik อย่าท้อนะ อะไรอุปสรรค ถ้าอุปสรรคไม่มีบารมีมันไม่เกิดคุณติ๊กทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะ คุณติ๊กตั้งใจดี พี่ขออนุโมทนาด้วยนะสาธุ สาธุ สาธุวันนี้ให้พรหน่อยเพราะว่าถ้าเพนวันนี้เลทไปสักสิบเอ็ดโมงครึ่งนะเพราะวันนี้เลทมา ก็ขอพูดคุณวริษานิดคุณวริษาตั้งใจในเรื่องของการปฏิบัติ ือเมื่อก่อนเนี่ยปฏิบัติการอาจารย์สมภพบังอาจารย์ยันตะอาจารย์ประเสริฐบางทำทำมาหมดเป็นลูกศิษย์ของนั่นมา แต่พอพบวิธีนี้ตั้งใจทำทั้งทั้งที่ทางบ้านมาเดือดร้อน แฟนเป็นนักบินไปไหน ก็ตั๋วเครื่องบินฟรีเนี่ย แต่มาที่นี่แฟนส่งเสริมให้ให้มา แล้วก็มีความตั้งใจมากกับสิ่งอันนี้ก็หลังจากที่เข้าใจเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าช่วยมาได้เยอะ ในการทำครัวไปที่ไหนก็ อาสาสมัครทำครัวเนี่ยเขาก็นั้นไมไเป็นแม่ครัวมาก่อนนะพอมาเจริญสติแล้วมันเป็นของมันเอง คุณสมพรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นคุณนาย นี่ไม่ทำอะไรไม่เป็นพอมาเจริญสติแล้วเป็นแม่ครัวได้อย่างดีเลยนะซึ่งตอนเย็นเราจะได้ฟังคุณสมพร แชร์ก็ได้นะก็นั่นก็เราก็อันนี้คือธรรมเนียมของเราว่าก่อนที่เราจะจากกันเราก็แชร์กันว่าใครได้อะไรมีอะไร ก็ขอนโมทนาทั้งสามท่านนะตอนนี้ก็รับพรรับหานนี่ก่อน